Julius pastori suo panem dat. Pastor canis suo quibum dat. Canis a pastore quibum accipit. Itaque canis pastore mamat. In Italia sunt multi mercatores. Mercator brundisium ire debet. Qui via apia Roma brundisium it multos pastores videt in campis. Numerus pastorum magnus est. Domini pastoribus suis quibundant. Canes a pastoribus quibum accipiunt. Post campum montes sunt. Inter montes sunt valles. In silua est lupus pastor et oves lupum timent, nam lupus oves edit. In silvis et in montibus lupi sunt. In vallibus nulli sunt lupi. In caelo nullam nubem videmus. Caelum est supra terram. Montes et valles, campi silvaeque, sunt in terra in caelo sol et nubes sunt set supra campum caelum sine nubibus est